kao što je ovaj ummet pravedni ummet, najbolji ummet i ummet pravoga puta među ostalim narodima isto tako u ovome ummetu oni koji kažu mi smo muslimani, sljedbenici ove vjere i tako dalje u ovome ummetu naći ćemo najbolju skupinu koja se zove ehlu sunneti vel džemara i oni su isto tako. Kao što je ovaj ummet na pravome putu u pogledu na druge narode, isto tako u ovome ummetu ehli sunnet vel džemaat to jeste sljedbenici Rasulullah sallallahu alaihi i njegove upute su na pravome putu u pogledu na one sekte i frakcije koje su se pokazale kasnije iza Rasulullah sallallahu alaihi i koje su skretale i desno i lijevo. I navešće ova za to primjer. Dakle, kao što je ovaj umet na me putu u pogledu na druge ummete, isto tako ehli sunnet vel džemaat, to jest ova spašena i ta skupina od uzvišenog Allaha, Đelešanuhu, među ovim ummetom je u pogledu na frakcije i stranke i sekte koje su se pojavile među ovim ummetom, ehli sunnet vel džemaat je pravi put. Pogledajmo pitanje vjerovanja prvo. Židovi pripisuju uzvišenom Allahu Đalešanuhu svojstva stvorenja. Židovi kažu za Allaha Đalešanuhu da ima ljudska svojstva. Pa od toga kažu prokleti bili da i ne uzdigli uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala Allahu uluvan kabira da i ne uzdigli siromašan لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء čuje Allah one koji govore Allah je siromašan, a mi smo bogati. Mi imamo bank, profit, državama vladamo i vladama, kupujemo političare, pravimo državne udare, vojsku kupujemo. Se Senektubu ma kalu, zapisat ćemo mi to šta oni govore. وقتلهم الأنبياء بغير حق i to što su ubijali Allahove vjerovjesnike bigajri Bez ikakve šumlje. Bez ikakvog opravdanja. Bez ikakvog razloga. Kažu Allah je stvorio nebesa i zemlju za šest dana. A sedmi dan uzeo da se odmori. Morio se. Neuzubillah. To je njihovo vjerovanje. Onih koji nas tlači. I u kudu su nadrugani. Oni protiv kojih ne smiješ progovoriti. Jer nećeš dobiti položaj. Jer nisi mason. Nasuprot ovim prokletinjama su kršćani. Koji pripisuju čovjeku Allahova svojstva. Židovi pripisuju Allahu ljudska svojstva. A kršćani pripisuju čovjeku Allahova svojstva. Dakle, jedna i druga krajnost. Pa šta govori? Govori o Isaru sallallahu alaihi sallam kažu da on stvara. Ima Allah da on obskrbljuje, da on oprašta, nagrađuje i da on kažnjava. Prepisali mu Allahova svojstva. Muslimani vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala koji nema druga i kome niko nije ravan i ništa nije kao on. On je stvoritelj, Rabbul alamin, gospodar svih svjetova, sve je njemu počinjeno i sva stvorenja njega trebaju. A on nema nikakve potrebe za njima. In kullu men fi samawati wal ardi illa aati rahmani abda. Sve što je na nebesima i na zemlji doći će pred milostivo kao rob. Lekad ahsahum doista ih je sve sračunao وَعَدَّهُمْ عَدَّا i pobrojao ih brojanje. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا I svi će doći na kijametskom danu pojedinačno. Ne ima vojski, ne ima se pratni, ne ima onog dunjalučkog sjaja lažnog. Zar nije srednji ummet? Ummet pravog puta ovaj naš Muslimani u pogledu Allahovih poslanika i vjerovjesnika i Allahovih dobrih robova drže se srednjeg pravoga puta. I oni se ne prispodobljavaju ni kršćanima ni židovima. Kršćani su svoje poslanike i svećenike mimo Allaha Đamrašanuhu uzeli za svoje bogove. Svoje predstavnike. A bilo im je naređeno da robuju samo jedino uzvišenom Allahu Đalešanu. Ta'ala Allahu amma yakununa unuvan kebira A on je visoko iza onoga što mu opisuju i što mu govore. Muslimani nisu ni kao židovi koji su zbog prevelike mržnje prema Allahovim poslanicima i Allahovim objavama ubijali Allahove poslanike i činili od njih ono što su činili. Čak su uz Allahove poslanike i one sve druge koji su na Allahov put pozivali gledali da ubijaju. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ I ubijaju one koji naređuju pravdu među ljudima. Jer takve ne možeš kupiti ni podkupiti. Takvima se ne možeš uliskavati. takvima ne možeš zaprijeti, samo da pokušaš da ih više Ali takav je bereket među ljudima. I kad njega nema, Allah dadne desetine drugih da nastane. I ova vjera se utrnut ne može. Kada bi im god koji poslanik dolazio što sa onim sa što im se nije dopadalo, oni bi ga naš ugonili i ubijali. Muslimani vjeruju Allahove poslanike koji su pomagali i pomažu u njihovoj zadaći. Bili su im privrženi i podržavali su ih na putu istini. Muslimani ne obožavaju Allahove poslanike, niti ih uzimaju za svoja božanstva mimo uzvišenog Allaha te baraka Allah kaže وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة Nije za čovjeka da mu Allah knjigu i mudrost i poslanstvo da. ثم يقول للناس zatim da rekne ljudima kunu ibadan li min dunillah. Budite robovi moji mimo Allah. Ne može se podesiti. Walakin, već. Kunu rabbanijine, budite Allahovi, budite pobožni. Bima kuntum tuallimun al kitab, o bima kuntum tedrusu. Zbog toga što druge poučavate, zbog toga što vi znate kitab. Muslimani o Isao, alihi selam, nisu rekli da je Boži sin, kao što i nije. Jer Allahu ne trebaju sinovi niti porod niti su rekli za njega da je Bog, kao što su rekli kršćani. Muslimani omerjeni časno i ne govore da je bludnica, kao što to tvrde jevreji. Muslimani kažu da je Isa i salam Allahov rob i njegov poslanik. Da je stvoren Allahovom riječi koju je on udahnuo u Marijemu, koju nikada ni jedan muškarac dotaknuo. To je vjerovanje muslimana. Muslimani vjeruju da je šarijat Allahov vjerozakon i on derogira i poništava sve ono prije I to je danas jedini punovažni zakon koji su dužni ljudi primjenjivati. Muslimani ne dozvoljavaju svojim učenjacima, svojoj ulemi, da mijenjaju islamske propise u skladu sa svojim prohtjevima. Tako da ljudima zapovjedaju ono što se njima prohtije i odvraćaju ih od onoga što se njima ne dopada. Takav je slučaj s kršćanima o kojima kaže uzvišeni Allah i tehadu ahbarahum wa ruhbanahum min Uzeli su svoje svećenike i monahe za bogove mimo Allaha. Nisu im se činili, niti su im klanjali. Ali su ih slijedili u onome što su im oni mimo Allahove vjere propisivali. Što su im dozvoljavali haram, a zabranjivali halal. Pa su ih na taj način obožavali. Muslimani se pridržavaju halala koji im je Allah Đerlešanuhu dozvolio, a klone se harama koji im je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zabranio. I nisu kao jevreji koji se toga nisu pridržavali i o kojima uzvišeni Allah kaže فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل I zbog teškog nasilja jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im dozvoljena bila. I zbog toga su puno sa Allahovog puta zavodili. I zato što su kamate uzimali. A to im je već otprije bilo zabranjeno. I zato što su jeli i metke ljudi bez bespravno. Prenosi se da im je uzvišeni Allah zabranio 360 vrsta jela. Najteži zakoni su im bili objavljeni. Kao kazne a naredio im je 248 propisa. Među najžešćim propisima. Zato što su to zaradili. S druge strane vidimo kršale koji su dozvolili sve ono što im je uzvišeni Allah zabranio. Sve je Šta god rođeš, radi. Njima je Isa, ali i salatu rekao da im ništa više nije dozvoljeno nakon onoga što im se zabrani. Zbog toga uzvišen je Allah kaže قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب borite se protiv onih koji ne vjeruju Allaha ni u sudnji dan i ne zabranjuju šta je zabranio Allah i poslanik njegov. I ne ispovjedaju vjeru istine jednu jedinu, jer ih nije više od onih koji je data knjiga. Hatta ju'tul džizjeta an jedin, pohum pa savirun, dok ne dadnu poslušno i ponizno. Za razliku od njih, muslimani Sljedeći pravi put o njima uzvišeni Allah kaže وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ A milost moja sve obuhvata. Ali šta sve? فَسَيَكْتُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Zato ću je propisati onima koji se budu grijeha klonili i zekija davali i onima koji u naše ajete vjeruju. Slušajte sad. الذين يتبعون الرسول النبي النبي الرسول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي oni koji slijede poslanika vjerovjesni Onoga koji ne zna čitati pisati. Nije to mogao prepisati iz drugih knjiga, Drugi naroda. Ko što su govorili, juallimuhu bešar, nekoga uči, radi za nekoga, nekoga poslao. Ko što govore do dan danas, Allazi jeđidunehu mektuben indahum, onoga kojeg nalaze kod sebe zapisanog, fit teurati wal inđil, i u tevratu i يأمرهم بالمعروف مرجئهم dobro وينهاهم عن المنكر إذا برنيئهم نغيره ويحل لهم الطيبات إذا زولا عليهم ليب إسراري ويحرم عليهم الخبائث إذا برنيئهم نجستئه نغيره ويضع عنهم إسرهم i oslobađa ih tereta njihovog wal aghlal allati kanu alayhi i okova koji su bili na njima daje im savršeni propis alladina amanu bihi pa oni koji vjeruju u njega wa azzaruhu i poštuju ga wa nasaruhu i pomažu ga wa tabu an-nur alladhi unzila ma'ahu i slijede nur svjetlo koje mu dato i objavljeno u humul un. To su oni koji su džennetli. To su uspješni. To je ehli sunna koji slijede svoga Rasula alaihi salatu wasalam. Tako se muslimani odvajaju od nevjernih. I tako su muslimani pravi put. I dosta i dosta ovih primjera kada poredimo ovaj umet sa onima koji su otišli na dalalet od drugih naroda. Ali hoćemo i ovdje još da se pozabavimo jednu vrlo važnu pitanjem. I osobom da na sve uzvišeni Allah svojom milošću obaspi. Jer ovakvi skupovi na njih Allahov rahmet se spušta. Njih obuhvaća Allahov magfiret. Njih okružuju Allahovi meleki. I ove ono prisutne na ovakvim skupovima gdje se uče Allahovi ajeti i međusobno proučavaju takve uzvišeni Allah po imence spominje kod časnih meleka. Pa zato saburom se okutite. A sada da vidimo pravi put na kome je ova spašena zajednica i skupina za koju molimo uzvišenog Allaha te bareke ve taala da nas učinimo, da nas učini od njih. Jer mi ne znamo jesmo li primljeni kod uzvišenog ili nismo. Da li će nam se naša knjiga dati u desnu ili u rijevu ruku. Jer nije u pitanje samo ispravnost rada i činjenja toga djela, već i tvoj nijet i tvoja čista namjera koju uzvišeni Allah jedini poznaje. Sad da se pozabavimo pitanjem ehli sunnjeta. I frakcija, grupa koje su se pojavile među ovim umetom. Koje nisu rečene, to je ta grupa po ovome imenu, iako su nazvane raznim imenima. Već se odnosi na njihova svojstva koja nose i koja imaju prisjeti ovaj ehli sunnetski pravac koji slijedi Rasula alaihi salatu wasalam odlikuje se nad onima koji skreću desno i lijevo među ovim ummetom koji se ne pridržavaju upute Resulullaha sallallahu alihi wasallam one koji su se podijelili i razdvojili u stranke, frakcije i partije kullu hizbin bima i svaka od njih zadovoljna onim što je kod nje ništa drugo ne prihvata. Podijelili se na frakcije i skupine. A zašto? Kad je Kur'an jedan, sunnet jedan, jedan gospodar, jedan poslanik, jedna knjiga, jedan Kur'an, jedna kibla, jedan umet, zašto onda podjela? وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة da si pitao prije rata ko je kakav rekli bismo muslima zašto pitanje što ko je kakav ali zašto danas podjeli ehli kitabije nisu se razišli osim nakon što su im došli jasni dokazi. Nije se znala vjera kako treba ili u većini slučajeva. Kada se počelo govoriti o onome što jeste i kako treba da bude podjele. Zašto? Drugo vrijeme, drugo mjesto, drugi uslovi, ne možemo takvu vjeru prihvatiti i tako dalje. Sve, sve, sve, samo da ne bude ono pravo. A jasna knjiga. Nije iskrivljena. Do nas čista došla. I jasna poruka Resulova, ali i Kao prvo, Ehli sunnet se odlikuje čistim i čvrstim vjerovanjem u Allaha tabareke wa ta'ala i ono što je objavio u svojoj knjizi i svome Resulu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem njegovim sunnetom. Skupina ehli sunneta vjeruje čvrsto u Allahova tebareke ve ta'ala svojstva i imena, u Allahove sifate i oni ne poriču ih kao što to čine neki zalutale sekte koje ćemo naći da ne vjeruju u neka Allahova ili mnoga ili sva Allahova svojstva. Ehli sunnet vjeruje u sva Allahova svojstva. Ehli sunnet ne poistovjećuje svojstva uzvišenog Allaha Tabareka wa sa svojstvima njegovih stvorenja. Niti uzvišenog Allaha upoređuju sa ništavilom. Jer ima zalutali sekti koji kažu Allah čuje bez sluha, vidi bez vida, govori bez govora. Šta to treba da znači? Ne ima Ehli sunnet vjeruje u Allahova svojstva, onakva kakva ona jesu. Bez poređenja tih Allahovih svojstava sa bilo kim od njegovih stvorenja. Sa vjerovanjem čistim i čvrstim. Ali kakvoću uzvišenog Allaha mi ne poznajemo. وَلَا يُحِيطُونَ bihi ilma jer uzvišenog Allaha svojim znanjem obuhvatiti ne možemo. Jer ne znamo sve o sebi. Jer sve ne znamo o Allahovim stvorenjima. Pa kako da znamo o uzvišenom Allahu tebareke wa ta'ala čiji hijab i zastor je svjetlost. Kada bi se otkrio, sve bi bilo. Ehli sunnet ne pripisuje uzvišenom Allahu nedostatke i manjkavosti. To rade neke zalutale setne. Ehli sunnet vjeruje u ono što je Allah Đelešanu objavio i rekao o sebi u Kur'anu Kerimu i ono što je rekao njegov Resul Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u svojim sahih hadisima ehli sunnet ne iskrivljuje pravo značenje Allahovi svojstava. Niti poriču Allahova svojstva, niti ih upoređuju sa svojstvima njegovih stvorenja. To je pravi put. To je umjerena zajednica. Pripadnici ehli sunneta umjereni su da je u pitanju Allahovo stvaranje i njegov sud. Ela lehul Njemu pripada stvaranje i sud. Ehli sunnet ne niječe Allahovu potpunu moć i njegovo upravljanje stvorenjima kao što to čine neke zalutale sekte. Ehli sunnet nisu od onih koji neredi smutnju sivu smatrajući da uzvišeni Allah nije dao čovjeku slobodnu volju izbora kada radi određena djela. Ovim se poriče nagrada i kazna, jer se time takve sekte poistovjećuju sa predislamskim mnogobožcima, koji govore لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء da je Allah htio, mi mu ne bismo širk učinili. Ni mi, ni naši predci, niti bismo išta zabranili. Pa hoće to što su oni uradili da pripišu uzvišenom Allahu tabaraka wa Kao da ih je on na to prisilio. To je ubjeđenje zalutalih sekti. Naše vjerovanje mora biti kao vjerovanje Resula, Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a ne ovog i onog. Koji su uzeli razne filozofije, bilo one grčke ili druge, koji su na klapanje bez jasnih i čvrstih dokaza. I zato su se razišli u razne stranke i frakcije. Ehli sunnet vjeruju da uzvišeni Allah, da je on svemogući stvoritelj i da je u njegovoj ruci uputa i on upravlja ljudskim srcima i okreće ih kako on želi i ono što on odredi to i biva, a ono što nije odredio to ne može ni biti. Ništa njega ne može onemogućiti on je stvoritelj svega i svačega. Uzvišeni Allah je dao čovjeku slobodu, slobodu izbora kada čovjek hoće nešto da radi. Allah uzvišen je dao čovjeku izbora, mogućnost izbora i moć razaznavanja i razlikovanja između dobra i, zla. Uzvišen je Allah nije čovjeka prisilio na njegova djela. Jer onaj kojeg na nešto prinudi, mora to raditi, mora raditi ono što mu nije povolji i u čiju ispravnost nije ubijeđen, Do to ljudi nije slučaj. Je li neko vas natjera ovdje da dođete u džami i onoga što je otišao na drugo mjesto da ode tamo? Allah uzvišeni nije nasilnik svojim robovima. Subhanahu wa ta'ala, te je zbog toga čovjeku stvorio slobodnu volju. Uzvišen je Allah, u tome nema druga. Ništa nije kao on, niti je slično njegovom biću i niko ne posjeduje njegova svojstva. Ehli sunnet su umjereni kada su u pitanju Allahova imena, njegovo obećanje i njegova prijetnja. Ehli sunnet nisu kao što su Haridžije, oni koji smatraju da su veliki griješnici iz redova ovoga ummeta izašli iz islama i da će zauvijek biti u džehennemu. Ehli sunnet vjeruju da pripadnici ovoga ummeta koji nisu širk učinili uzvišenom Allahu Đalešanu ako dođu na ahiret sa svojim grijesima ne došavši teube i pokajanja i uzvišenim Allah to ne oprosti ako su imali kod sebe imane i širku učinili nisu uzvišenom Allahu tebareke ve i ako budu napačeni u džehennemu i ispaštali zbog toga što su učinili neće vječno u džehennemu ostati već će izaći iz njega kada se očisti kada se očiste od tih grija ehli sunnet vjeruju u šefaat Resula alaihi salatu salam i njegovo zauzimanje kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala za velike griješnika ovoga ummeta. Ehli sunnet vjeruje da iman svih ljudi nije isti, da je iman nekih ljudi veći, a neki nije toliki ili je manji. Ehli sunnet nisu od onih koji smatraju da je iman griješnika, fasika, pokvarenjaka, istovjetan sa imanom Allahovih vjerovjesnika i dobrih Allahovih robova. Ti koji to vjeruju poznati su pod imenom murđije, koji kažu da je dovoljno vjerovat, a da djela ne ulaze u ono što se računa s vjerovanjem i u vjerovanje. Što znači da radi šta hoće. Ehli sunnet vjeruju da griješnici ovoga ummeta imaju osnovu imana kod sebe. Ali im iman nije potpun. I zbog toga ne zaslužuju odmah ulazak u džennet. A da prije toga zbog svojih grijeha ne uđu u džehennem kojim je Allah ne U kojem neće vječno ostati. Naprotiv, uzvišeni Allah Đalešanuhu će iz džehennema sve one u čijim je srcima bilo koliko trun imana. Sve one u čijim srcima je bilo koliko trun imana. Jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam svoj šefaat sačuvao upravo za velike griješnike za koje će se zalagati na sudnjem danu kod uzvišenog Allaha. tabareka wa ta'ala. Ehli sunnet poštuju ashabe poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ehli sunnet vjeruju u prvenstvo prvaka ovoga ummeta. To jeste u čast i odlike ashaba Resula alihi salatu wasalam. Vole ih i poštuju ih. Oni nisu kao neki koji smatraju da je Alija radijallahu anhu bolji od Ebu Bekra i Omera. Nisu od onih koji smatraju da je Alija radijallahu anhu bezgriješan. Nisu od onih koji smatraju da su ashabi Resula alihi salatu wasalam nevjernici postali nakon vjerovanja. Nisu od onih koji sebi uzimaju ljude da budu nepogrešeni zakonodavci i oni koji propisuju Allahu vjeru i nepogriješivi imami. Ima ih od zalutalih sekti koji smatraju da je Alija radijallahu anhu poslanik ili ne da je Bože neka vrsta božanstva. Što, predstavlja otvoreni širki kufr. Ehli sunnet su od onih koji znaju i rade po tome znanju. I nisu kao židovi koji znaju, a neće da rade, niti su kao kršćani koji ne znaju, a hoće da rade. Ehli sunnet, rekli smo, su u svim pitanjima vjere umjereni, jer oni ispravno slijede Kur'an i sunnet Allahovog Rasula, alaihi salatu wassalam i sve ono na čemu su se služili prvi islamski naraštaji od muhađira i ensarija i svih onih koji se prihvatiše njihove upute. Ovo je samo jedan dio proglasa i obznane i ukazivanja ljudima na ono šta je ehli sunnet i šta je pravi put. Na ono po čemu treba da se odlikuje ova skupina iskrenih i čvrstih vjernika? Kao što su pravi put među drugim nevjer, nevjerama ili takozvanim vjerovanjima, tako su pravi put među sektama i frakcijama koje su se pojavile u ovome ume. I zato ona skupina koja uzme sebi za Allah Allahovu knjigu Kur'an i Kerim. Bude ga učila i proučavala. Bude po njemu radila i po njemu sudila. Bude po njemu svoj život uredila. Ona skupina koja uzme Resula alaihi salatu wasalam na Dunjaluku kao svog imama uzet će ga i na Ahiretu kao svoga imama u ulasnu u džennet. Takva skupina uzvišen je Allah joj je obećao وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُمْ Zasigurno će Allah pomoći one koji pomažu njegovu vjeru. Molim uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala da ovo što kažemo bude dokazom nama, a ne dokazom protiv nas. Da nas pomogne u izvršavanju njegovih čistih propisa. Da nam olakša ibadet njemu. Da nam ga omiri i da nas učini od svojih iskrenih, čvrstih, pravih vjernika sa kojima je on zadovoljan, da nas sačuva svih iskušenja javnih i tajnih koje nismo u stanju podnijeti ili kojima bismo pali. Molimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljan i da naš odlazak sa ovoga mjesta učini odlaskom onih koji su očišćeni od svih grijeha, koji se vraćaju svojim kućama čisti od grijeha kao od majke svoje rođeni, da nas učini od onih koji su potpomognuti i na ovom i na budućem svijetu. Molim uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala da oprosti nama, našim roditeljima, našim porodicama, našoj rodbini, svima našima i svim muslimanima, da nam olakša i pomogne da sa nas digne ove musibete koji su nas zadesili, da pomogne ovome umet, da nam ukaže na put spasa, da nam, da nam bude od pomoći i na dunjalu i na ahiretu.